Lugaldearen laborantxako garapen edo laborantxa poloa, daitzen alduguna, estreinatu dute larun batean izurako aize behin, agapitz elkartean bilduak diren amairu egitura gerizatzen ditu. Gurekin goizuntan pantxika maitia agapitz elkarteko lehendakaria egunon. Egunon guzieri. Pantxika maitia, agapitzek, eh? amairu egitura biltzen ditu, beraz, donapaleutik pasatu dira denak eh, izurarat, edo zonbait zuek bazituzten toki batzu beste toki beste errietan? Ordean, nik erranen dut izuratik donapaleurat eta donapaleutik eh, izurarat. Zeren eta ogoita, duela ogoita obost urte, sei elkarte hasi ginelarik gogoetatzen nola elgarrekin lanien izan behar ginuen, um, bilkurak egiten ginituen, lehen bilkurak egiten ginituen aizeberin. Egia da ez dugula hori horretarazi joan den larun bat eh, goizean, aizeberin eda intzinean ginelarik, baina gero mintzaldietarik landa pentsatu dut azkenean eh, gure itzulia ongi bukatzen genuela. Beraz, eh, bai, aizeberin hasi, gero frantziskanuen etxean egiten ginituen gure lehen bilkurak, ondotik donapaleon, eta orain bazuen bizpairu urte bederen, gela berri baten eh, seka ginela, zeren eta eh, errandu zuen bezala rapitz garatu da, amairu amalau elkarte ere, amalau garren bat ere sartu baita berriki, e, ogoi bat langile eta ginituen gelak Donapaleon, tipi egie, zaharkituak, neguan hotz, udan bero, eta ez ginuen txenditzen amiku zealdean eh, gure atxikitzeko lako borondate handirik. Eta beraz joan den urte guzian lan bat eginik azkenia, elkarte guziak eta gure filosofia hori da. Elgarrekin lanien hartzea, mutualizazio lan bat egiten dugu, baina ere trukaketak gure artean eta horrela dugu irauten. Eta segitzen eh, garapena gure eskualdearen alde. Beraz guziak etorri gira izurarat, erran behar da izuratik ukandugula mm, op, eh, eskaintza oparoa. Eh, beraz, hasten zirelari gogoetatzen nola behar zuten arrainatu aizeberri e, Daniel Olzomendi eta Eriko Etxeko kideek. Guri galdegin daukute, interes... Eta ados ginen ez, eh, ere, CFarekin, eran nahi baita, montardon uh, laborantza liseoari lotua den profesional adarrarekin batean lanien hartzeko. Eta biztan dena guretzat, izaitea lekuberean, uh, elkarte laborantzaren inguruan ari diren elkarte esberdinak, eta ere formakuntza zentro bat biziki importanta zela, beraz. Erantzuten dut eganez eta historia pixka bat eginez, bai elkarte guziak urbildu girela eta biziki untsa girela izuran. Zegarapen ekarriko dakon eh, izurari galeinen dakugu istantean Daniel Olzo gurekin izanen baita. Eh, Pantsika maitea, beraz, zer lan mota eramaiten du agapitzek, hor diren beste elkarteekin? bere baitan eh, diren elkartekin Or laborantzaren garapenaren dako ari girea lanean eta elkarte esberdinek egiten dute lana. Arrapitzek azkenean, arrapitz da xapel bat. Eta egia da, gure inguruan eta hori hoitara zidut ere joan den lanu batean, galde egiten balima da zer da arrapitz edo zer egiten du agapitzek guti, gutik daki erantzuten. elkarteak dira horren barnean eta ezagunak diren eh, elkarteak, eh, zaharrenetarik eh, asikoniz baina afok bezalako elkarte bat, e, seiun eta berrogoita hamar bat laborarirekin, beren konduak, kudeak eta etxaldearen jonarazteko moldeak gugoetatzen dituenak, sigur da, afoga ipatzen balimada, jendek gehiago ezagutzen dutela. Etxeko izleen elkartea, biharko lugaren elkartea horiek eh, egiten duten eh, lanarekin eta beste eguziek guk uh, eh, personalki hor niz ere Sagarzea eta Estigar uh, kooperatibaren izenean, uh, ere sartu zen astapen-astapenean gogoetatu zuen uh, federazio lan hori, ara eta gero badira ere gazitegiak, bigazitegi, hemen uh, uarte eta bestia sal, salgizen uh, dena, siberuan, gero berriki, uh, berrikiago sartu direnak ezpeletako bipera, eh, SOS indartu, indartu elkarte hori dementuraz guti ezaguna da, bana da, zaitasunean diren laborarien laguntzeko eh, ari den elkartea eta zori gaitzez horrek ere gero eta gehiago lan badu, berrikitan sartuak ere Euskal Txerria elkartea, uh, eh, lurza india, eta garro, garroan abiatu den eh, kooperatiba ere gurekin ari da lanean, buru beltza, agian ez dut ne hori anzten, pena duguna da uh, pixka bat gurekin hasieran ziren arzain elkartea, e, pixka bat eh, ez da lotan, baina badakigo, eh? eh beren egoerari ere lotua dela, gutxi direla, mm, ez erreski uh, libratzen al, eta beraz, uh, bon, hor ere balitaik horrela ino lan bat egiteko, nahi balimadituko madituko biar, arzain soilak egaldi diten gurekin. Beraz, ikusten duzu hor, anistasun bat bada, <laughs> bioanistasun bat erran ere gure artean, eta horrek egiten du harapitz. Harapitz azkenean ez da gauza hondirik bakarrik aipatzen balima bada. La laborantzaz gain biztan dena, haman komuna dela laborantzan, eta zoin dira, ze desmartxada edo, zer kalitate bat bilatzen da elkarte guzien eh, horien artian? Bistan dena gure artean baditugu lan ardatz aman komunak guretzat biziki importanta da laborarien nombrearen mantentzea, oden lotua da hori eh, luja luraren defendiatzea eta lura espekulaziotik ateratzea eta hori da funtsian lur zaindiak eh, hain eh, ederki eramaiten duen lana lura instalazioa, transmisioa eta horien eh, guztien ondoan, mistan dena, egiten den lana kalitateari buruz edo kalitatearen inguruan eh, etxeeko izleekin, baina beste elkarteek ere eh, ipatzen bali badugu, ipatzen delarik eh, tokiko sagarrekin egitea hemen berean sagarnoa, eh, denak kalitatea, lekuko produktoak, e, eh, zuzenezko salmenta, biztan dena, hori guziek lotzen gaituzte. Arremanak, pentsatzen dut, Eskolegiko laborantzan gambara eta departamentuko laborantzan gambara harikin, bigitura nagusi horiekin ere baditu zuen? Arremana ditugu eta gero eta gehiago ere, e, garapen elkarte federazio bat eh, gira eta biztan gure eskualdean eh, laborantzaren itzulian ari diren beste elkartekin ari girela e, eta Herriko laborantzagan bararekin ere muntatu ginuen lur zaindia, e, zainzeko, zaintzeko, ez, ginen bakarrik biak, eh? bazen ere ELB sindikata eta ere kontsumitzailean elkarteak, en, enter amap delakoak eta oraindik ari gira beste proiektu batzu ere elgarrekin gogoetatzen. Oden batzuek erranen dute menturaz eta senitzen dut galdera heldu dela, zendako onbiste elkarte, onbiste gitura, e, eh, egia da, eh, gero eta laborari gutxiago eh, dela, zori gaitzez, <laughs> nahi zalderantziz nahi genuken, eta uste dut denak beharrezkoak girela segitzeko lantalde dinamika, kolektiboki haintzinatzeko, proiektuak sustengatzeko, beraz eh, eta gehiago elgarrekin ari gira lanean bai. Lugaldearen laborantzako garapen etxea edo laborantza poloa deituko du, du deitzen duguna elgarrizketan eh, aipatzen dugu, izuran berriki estrenatu da etxea, aize berrin, agapitz elkartean bilduak diren amairu egitura gerizatzen ditu, eta gurekin memento koasteko, pantxika maitea agapitz elkarteko lehen dakaria. Beraz, pantxika maitea, aipatzen ginuen eh, elkarte frango, zua horrek erraiten zinuen, baina denak berrezkoak, eta gero laborari edo etxalde bakotsak, zer partaidetza bat paga pagatzen du zuen kompetentzietaz baliatzeko notik? Eh, milako bat eh, etxalde eh, dira gure esarean, oroak, uh, biztan dena etxalde batzu dira <laughs> menturaz uh, elkarte bat edo besteetan. Arrapitzi ez uh, deus pagatzen, kide dira uh, arrapitzen elkarte baten, batean edo bestean. Eta kide izaiteak erra nahi du urteko sari bat pagatzea, gero eta baliatzeko gisan hor eskainiak diren zerbitzu guziak. Daniel Holtzomendi, eh, izurako osapesa hor zira ere egun Egunon. Eta aipatuko dugu be, zer ikarriko dako nistantian eh, izurari uh, eh, horrek, baina aktualitatean egoiteko laborantza zela aipatzen, salatzen zuen eskoleriko laborantza gambarak eh, prefektak egin proposamenean, eh, erri elkargo haundi bati buruz, iri elkargo haundi bati buruz, eta zuk hau eta erri elkargo kordezkari bezala, Daniel Olzomendi, azparnen biltzen aizizte, iri elkargo haundi horren inguruan, bilkola horietan gai hori edo laborantzari leku gehi gehiagoren emaitia aipatzen ote da? Bai, biztan dena, nola aipa eskualegia uh, eh, laborantza mundua da eta aipatzen. Uh, eh, biztan dena, bon hor, uh, lana uh, ere maiten dugu, azparneko bilkura horietan, eh? uh, hamar herri elkargoko uh, ordezkariak uh, dira, eta, markatu, <clears throat> eta hor, ikusten dugu, bon, ba, badira biziki gauzak ikusteko, eta eskualeria mailan herri elkargo bakar baten eh, egiteko baldintzak eh, lantzen ditugu espertak eh, lagunduz, eh? akadi kabineta bada eta laguntzen gituena, ikusteko ze posible den, bena le, lehenik uh, gu autetxi gisa behar dugu pentsatu nola nahi dugu egin uh, euskalegia ze nahi dugun eta hek laguntzen gituzte ereiteko uh, teknikoki nola plantatzen, uh, plantan ezartzen diren gauzak. Ara, ez da behi da hortan da, eta biztan da eh, laburantza mundua uh, aipu dela. Amikuse Ostibarreko errielkargo hortan zira, edo Ostibarre iolikoan, barkatu Daniel Olzumendi, ioli Ostibarrekoan, um, zure errielkargo hortan, belurra bat zen pixka bat uh, eh, iriak erria janen zuela, hautaz uh, eta uh, ordezkari bat zuen ganik, um, Ostibarreko errielkargoan gainditzen ari da pixkat belur hori? Ba uste dut, eh, bo, ioldi hosti lehenik eh, eta hamar erri, el, eh, eskualeriko hamar erri elkargoko kipiena da. Hala, behaz, gu badakigu, bada erreforma etortzen dena, eh? 2000 hamazazpian erreforma etortzen da, errena behita, lugaldea aldatuko da. Eh? Eskualeria aldatuko da, politika egiteko moldea, sekulan bezala aldatuko da. Eta ordian dian, eskualeria mailan bat egitea, uh, ez da ideia berria, baina da hipotesia bat. Hara, mena espalima da hori egiten, zer nahi zenik uh, eh, zatikatua, zatikatua izain da eh, hiru edo lau partez. Hara, eta gure beldura ere da, lugalde berri hortan ere uh, beharko dira beharko moienak, eh? beharko dira dirua, beharko da ahalako ukan. Ordian, uh, eh, hara, eh, ez da baida da, ez dugu trinkatu, eh, biztan da, ez da baida da gure hirri ere, eta... Eta elgarrikin beharko du uh, ikusi, ea uh, mailan egiten aldenez gauza bat, ni pertsonalki pentsatzen dut, denak ustartuz, eh, kostaldeko ahalak, barnekaldeko kalitateak, badira hainiz gauza ustartzen aldienak eta eskolegiain egiteko, eta denak, uh, biztan da, hobekio bizitzeko. Izura, eh, basen afaguaren erdian da, ipar eskolegiaren erdian ere nunbait, pairatzen du beti izurak donibane garazi baigurita donapaleuko nagusita, bizitasuna, laborantza poloa izaitia izuran, zuentzat, erakuts lehio bat zabaltzen du, itzalgune hori or argituko du? Bai, bon, zer nahi zenik gu ez gira nioen kontra, <laughs> gu uh, ari gira lanian, inala, inala hara, Eta bai, gure, gure kontseiluan, eh, hara, nahi gilean, eh, bai, herria dinamizatu, sartu gielaik, herri guzietan eta Eh, autetxiek nahi duten bezala, eta diadanik eh, baginen eh, hauze uh, oso irratia, eh, mila behatzieun eta latanoita hamaseian, hor zena, Gero, uh, ukan dugu, eh, hara, aukera agunt eta gabian, hara, eh, be, kontakto bat, eh, hara, jenden arteko kontakto batek uh, hori indu, eh, Sofi Kafterian eta, eta Jean-Luc Boucheron uh, ikusi gintien, eta sekatzen zituzten, eta gelak, eta elgarrikin montatu dugu proiektu hori, eta sei urtez uh, izuran egon dira lokatu dituzte, uh, luatu dituzte behaz gelak, eta gero, uh, biztan dena, uh, eh, baginien, eh, ikusten ginen uh, nolako baldintzetan ziren uh, arrapitz xareko elkarteak uh, hara Dona Paulen, eta pentsatzen ginen, uh, hara, uh, egin zuen bezala, CFP-ak Montardeneko eta Formakuntza Eskola egin zuen bezala, behar zela uh, barnekaldian, barne dona paule barnekaldian da, baina uh, erreiten dute laborariak diren aktibitatea den erdi erdian zentroan uh, jarri. Eta hori, estudio horiek egiten dituzelaik, denek egiten dute, be uh, ostibaren katzen dela. Hara, eta ostibaren izuran, uh, eh, hara, uh, aize berri etxe haundi hortan uh, baginien, baginien lekia, eta naturalki uh, proposatu dugu uh, arrapitzareari uh, ditia izurarat, eta guretako eh, biztan dena zen dinamika ekartzia herri barnean, bena ere zen susten pentsatzen dugun, sinesten dugun laburantza uh, eh, mota bat. Pantsika maitea, eh? uh, ipatzen eh, zer instituzio berria euskal herriaren zat, agapitz ere akulatze lan bat eramaiten duke gai horren inguruan euskal herriko laborantza gambararekin? Egunero egiten den eh, lanean uh, ere maiten da lan hori eta elkarte bakoitzean diren laborari eta bizten dena horien inguruan administralari eta langilek egiten duena, duten lanari esker erantzuten dugu eta esplikatzen dugu eta intzatzen gira intzina eraztea txe Danielek aipatzen zuen eh, laborantza mota hau guk eskualerriaren zat, iparaldearen zat, nahi dugun laborantza mota. Ez gira bakarrak biztan dena, baina sailo hortan entxeatzen gira gure ahitipia ekartzen. Daniel Olzomendi, Pantsika Maiteak erraiten zaukune, ongi turri ona, eh? ukantzuela agapitzek eta elkarte guzi horiek ukantzutela izuran. Zuen aldetik, negoziaketan mailan, donapaleuko haute txekin, ahantik eh, partitu baitira. Hor, aize erreski eraman dituzue edo zailtasen horak izan dira? Galtze bat zen ororen buru horien dako? Bon, hor ere ez gira opozizionetan eh, sartzen, da, da bakarrik uh, gu eh, pentsatzen ginela, proposatzen ginela, ara, uh, etxe hortan uh, behaz uh, luatzia. Guk ere uh, herri bat kudeatzen dela ekonomikoki ere kudeatzen da, eh, erranei baita, bon, beharkintian eta ere uh, uh, nola rentabilizitatu ez dakit behar ginen alere uh, kasu eta inala jende uh, ekarrazi, eta errandutan bezala, gehiago zen polo bat egitea, ara, e, laborantza dinamika den erdian, ara, e, eta e, estudio goziak, eh, hauzeak egin zuelaik estudio hori, ikusi ara, be izura zonalde erdi hortan zela, CFPPak egin duelaik sekatzen zuen gela bat uh, ostibarren ere, ordean eh, be naturalki, pentsatzen dugu, bakizu, estudioak erakusten dauzutelaik eh, erdian izaiten alziela uh, munduan, ebe uh, aizira azkartzen, aizira pentsatzen, eta zendako ez uh, beste atzu, eta uste dut koherentzia haundi bat badela, elkarte guziak, egitura guzi horiek, elgarrikin izaitia, ara, eta hostian eh, entzuten uh, eh, pantxikak erraiten zuen, uh, harreman lan bat badela, eta ni harremanari uh, biziki importantzia emaiten dut, eta ni pentsatzen dut jendeak elgarrikin dielaik, mintzatzen dielaik, harremanetan sortzen dielaik, holakuetan diela eta proiektuak uh, sortzen. Agapitz elkartean, pantxika maitea, ondoko sedeak edo berealako itzorduak soinitu dituzue? badira mila, eh, elkarte bakoitzak baditu, momentu honetan batzu eta bestek eh, beren eh, biltzar nagusiak egiten ari dituzte. Eh, bukatu hain zinala ere, erran nahi nuke eh, Arrapitz Federazioare, eh, Federazioaren zat xantza ikaragarria izan dela, ezagupen eta onarpen bat izan dela, eh, ukandugularik eh, eskuluzatze hori izura erriko erriaren gandik, eta nik erran ezake haize berri bat <laughs> izan dela edo izanen dela Arrapitz Federazioaren zat, beti behar dira gauza berriak esekatu, aintzindari izan, eta hor eh, aintzindari uste dut bilakatuko girela berriz ere, ari bai gira gogoetatzen, eh, hor den da espaz test agrikol eran nahi baita, laborantzaren eh, dako ere olako mintegi batzuen sortzea, bihar ere... Um, zori gaitzez eh, etxalderik gabe diren e, labo, e, gazte edo ezain gazteek, ukan dezaten parada ere laborantza zer den ikusteko ezagutzeko eta pratikatzeko beraz ari gira eskolegiko laborantza gambararekin, berriz ere kontsumitzailen elkartearekin, ELB sindikatarekin eta beste e, gogoetan biharko laborantza zer nolakoan nahi dugun eskolegiaren zat. Bururatzeko, Daniel Oltzomendi, erakusten da nunbait eta hainizak, errik artian, tipi batek, e, geritzatzen alduela Euskal Herriko laborantza ganbara, izurak e, eh, laborantza poloa, egan nahi du, be monopolio, itz jokori gabe, etaik ateratzen aldela, pixka, taipatzen nuen doni banegarazi, baigurri, guri, baina besteetan ere posible dela. Habe, biztan dena, eta laborantxari buz egiten dena, edo zuen gauzetan uh, uh, aipatzen alda, jara, hauzaindegi bat bada izuran, eta martxan dena, betia dena, uh, behaz, uh, Uste dut, eh, tipietako eh, haute txigienak hor, eh, pentsatu behar dugula eh, ebe gauzakiten aldiela gure, gure herri tipietan. Ara, eta eskualerri barnek aldean uste dut hori dugula indarra. Ez dira bizpairugune eta eta basamortua itzulean. Ez, uste dut herritipietan badela, badela bizia eta behar diela eta partekatu ere, eh, ara, ara, denek, herri guziek behar dugu gure xantza hartu, uh, zaititen aldelaik, bena uste dut xare haundi bat dela uh, barnekaldeko uh, eh, herritipiak. zaituztegu, eh, Daniel Olzomendi eta Pantsika Maitea gure galderer jardetxirik. Mil eskertzueli. Mil eskertzueli.